أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه نجوم سماء العرفان واليقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Ýoluny öwrenmeden çürim öz diniňizi öwrenmeden çürim gelip duňyz hemmäňizden Allah razy bolsun hoş gelipdiriňiz Pygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam aýtýa Şu din gelen wagtynda garypdy garypdy diýeni garyp diýip bir adama aýdylýa ki başga bir ýurda düşüpdir hiç bir tanyşy dogan garyndaşy ýok Şu din gelen wagtynda garypdy eýne bir Bir ýere baryp hiç kim tanymaýan ýanak basymlykda-da ýene öwrülip şy garyp boljak. Ýene öwrülip şo öňki halatyna geljek. Şyn tanyýan adam azaljak. Şyn içinde gezip, şyn ýolunda gezip, şyny men uýaýyn diýen adamla azaljak. Fatubâ lil-gurabâ diýip Muhammet pygamber aleýhissalatu wessalam, Ol adamlaň hoşba halyna ki, şu diniň garyp wagtynda şu dini tutýarlar. Şu din zeýiflenip durka, şu din aýakdan ýykylyp barýan wagtlarynda gelip şu diniň goluna girip-de, şu dini tutýan adamlara pygamberimiz aleýhissalatu wessalam olaň haly ne beýle gowy boljak diýip aýtýar. Şu wagt şu wezýet. Dinimiz Zeýif bolup duran wagty her bir ýerden dinimize hemle bolupdy, çe içinden çe daşyndan dini urupdygla, şu wezziýetde gelip şu dini tutmaklyk ulakam bir şerafet. Allahu tebarek we taala hemmäňizden gabul etsin muny. Sure-i Lukmanyň on üçdenji aýatyny bir hepdede inşallah biz elesede tefsirini aýdyp berjek. Eý oguljygym, Lä tüşrik billähi, Allaha şirk getirme. Lukman Hekim owalky ogluna etýän nasihaty şi, Eý oguljygym, Allaha şirk getirme. Inneş-şirke, bitahyk, şek ýok, şirk diýen zat, lezulmun azim, ulukam bir zulumdyr. Her göre bir olakan zulumdyr diýip, Lukmany Hakim aýtýar. Sure Lukmanyň on üçdenji aýaty. Şu aýada üç däne keleme bar. Üç däne keleme şu gijede inşallah biziň gürrüňimiz şu üç däne kelemäň üstünde boljak. Owalky kelemesi wagyz. Lukmany Hakim ogluna wagyz berýär diýdi Allah Tagala. Ogluna nasihat edip durka, ha wagyz berýär diýip aýtýar şony. Ikilenji keleme şirk. Şirk diýen näme? Üçülenji keleme zulum. Zulum diýen näme? Şu üç däne kelemäň üstünde inşallah şu widio size gürrüň edip berjek. Owalkysy wagyz. Wagyz diýeni Bir wagyz diýen bir zat bar, klas diýen bir zat bar. Şu ikisini gatyşdyrmaly däl. Şu wagt Türkmensährada iki jüre jelese goýulýar. Biri bar jelese we wagyz, biri bar jelese we klas. Wagyzda amiýana halatda gürrüň edilýär, bir adamlary fakat bir agladylýar, güldürilýär we şehetde şinjanak gürrüň berilýär. Adamlara meselem bir ýüregini ýumşadylýar wagyzda. Adamlaryň bilýän zatlaryny ýadaweri edilýär wagyz diýen kelaslarda. Kelasçy ýöne onýanak däl. Kelas diýeni bilmeýän zadyňy öwretýär, seň ehsasatyň bilen, heýejanatyň bilen işi ýok, fakat saňa zat öwretýär. Şu iki halat. Türkmensarada-da galybermiş iki halat bar, biri wagyz halat bar, bir raweş, bir raweşde şu kelas halat ikisi-de bar. Araplaryň-da arasynda ulykan ulamalary şuny ýaly kelas goýýarlar. Ýarysylary wagyz halatda, ýarysylary kelas halatda goýýarlar. Eýneýin kämala bir medresede ders berlip duran ýaly aýdylsa muňa kelas diýip aýdylýar. Biziň jeleselemizde aglama-gülme ýok. Biziň jeleselerimiz kelas halatda, wagyz halatda däl. Biz wagyz diýenimiz bilende, Hä, bu kelas. Kelasda size ezasyrak öňki bilmeýän zatlaryňyzy aýdylýar. Känisini özüňiz bilýäňiz, ýarysy zatlarda bilmeýän zatlaryňyzy şu tefsirlerden, hedisden, zatdan, bärki ulamalaryň aýdan zatlaryndan aýdylýar. Allahu tebarek we taala aýtdy, Lukmany Hakim ogluna wagyz berýär diýdi. Wagyz diýeni bir adamy oýandyrmaklyk. Bir adam Lukman Hakimiň ogly bilýär şo zatlary hemmesini. Lukmanyň aýtýan zatlaryny bilýär, şirkiň olakan zulumdygyny Lukman Hakimiň ogly bilýär. Ýöne, adam kän wagtlarda bolýar, bilýän zatlaryňy unudan ýanak bolýaň. Hemmämiz biljek, bir kyýamat diýen bir zat bar, Hudaý diýen bir zat bar. Ýöne şu wagt jamiýada kän adamlary görýäs, musurman, biz oňa kafir diýmeýäs. Ýöne eýni Hudaýa ynanmaýan ýanak, eýni kyýamata ynanmaýan ýanak, ahyreta ynanmaýan ýanak şeýtdirip gezýär. Bu adamlar bilýär, bilmän duranok ki. Hudaý bardygyny-da bilýär, kyýamat bardygyny-da bilýär. Et ýene işleri ýöne ynanýan adama meňzemeýär. Näme diýip, şony unudypdyr. Hä, şony bir oýandyrmak gerek. Bir ýatyk galypdyr, şony oýandyrmak gerek. Wagyz diýeni şony oýandyrýar. Wagyz diýeni şoň ýüregini bir oýandyrýar şoň. Hä, sen gaflatda ýatyň-ha. Sen unudypdyryň-ha, sen ýatyk galypdyryň-ha. Ertir bilen ýatyk galypdyryň, işe gitmeli wagtyň bolupdyr, gel seni oýandyrýala. Işe gitmeli wagtyň boldy, ýatyk galypdyryň-ha sen diýip. Hä, o namazdan çürin kän oýandyrylmaýar. Işe gitmeli bolanda oýandyrylýar. Näme? O gafyl galypdyr, ýatyp galypdyr diýip oýandyrylýar. Hä, bi wagyz diýeni ýaňky işden çürin oýandyrmaýar, namazdan çürin oýandyrýar seni. Wagyz seň wujudyňda bir täsir goýýar, şo täsiriň üsti bilen sen oýanýaň. Sen diýýäň, Wah, meň bu edip bilen işim yştybamyşdyk. Men Hudaýa ynanýan adam ki, meň edip duran muameläm yştyba, bu muamele dogry muamele däl, fasyt bu muamele, meň edip duran işim hyýanat, men ony allap otyryn, meň maşynym reň diýipdir, şassisi gyşaryp gidipdir, bedewreňk diýip men satýan, bi allamak, hyýanat bi. Ýaman jensim hulasa bir dere degmeýän jens. Muny öwüp öwüp bir gowy halatda-da satýan. Ýa dellal bolýan işim ýok gasam içip ony satýan. Hä bula näme? Hä meň musulman bolsam maňa ýaraşmaýan zat. Şu wagyz näme etýär şu adamy oýandyrýar. Ýogsam ol adam bilýär ki etýänini şu dogruda adam. Pygamber aleyhisselam aýtýar Her kim takalluz etse muamalasynda o bizden dä diýýär. Hä bir çyzyk çekýän. Musulman adamyş çyzygyň içinde. Sen tagalluz etdiň bu mamylada çyzykdan çykdyň sen. Pygamber aleyhisselam şuny aýtýa. Şuny aýdanda biz şuny gelip şeýtdirip size aýtsak, hä meselem bir adam aldanypda gelip meselem birine aldap şeýtdirip mamyla eden bolsa ol adam oýanýa hä meň edip ýören işim yştybamyşda bu. Bu pygamber aleyhisselamyň aýtýan zady bilen deň çykmaýa jur çykmaýa diýip ol adam oýansa şuňa wagyz diýilýa. Ýöne Mutasyfana biziň wagyzlamyz şu wagt onýanak bir täsiri ýok. Nämeden çürim? Şu täsiri bolmaýan nämeden çürim? Ulamalar aýtýar, adamyň bir kep keplände öwünçäk şu magna ýüreginde tapylmaly şoň diýýär. Ýüreginde tapylýa, ozam şu dile getirilýän söz, bu fakat ýöne bir äki nama ýanak. Bir nama sen üstüne hat ýazypdyryň, bu nama äkidip şony ýetirýä. Hä söz eýle bir taksi ýanak. Taksiýa sen münýäň seni maksadyňa ýetirýä. Söz seň ýüregiňdäki manany öz içine mindiripdi tarapyňa ýetirýä. Bir adamyň öz ýüreginde, ýüreginde şu mäna tapylmasa bu taksi boş gitýär. Taksi boş gidende o maksada baranda zat düşürmäýi zat ýok içinde. Näme diýip ýesem mindirmäň aýdypdyr oňa. Ýa meselem waleti tutupdyryň, ýük ýüklemändirin ýöne iberipdirin. Sen maksada baranda indi men ýüküm düşer diýip bilmeýäň oňa. Näme diýip äwel ýük ýüklemändir muňa. Meň ýüregimde şu mäna bolmasa. Men wagyz berip duran adam bolup, meniň öz ýüregimde şu ynanç bolmasa, men aýtýan zadyma özüm ynanýan bolmasam, özüm şu işi etýän bolmasam, egne ýaňky boş giden taksiň hyýanatyna aýtýan kepim. Galanyna seň gulagyňa girer, ýöne ýüregiňde düşürmäne musapyr ýok oň. Näme diýip, şol otagdan musapyr mindirip bilmedim men. Wagyzda. Şu olakan möhüm zat. Bu aýtýan adamyň tarapyndan, indi eşidýän adamyň tarapyndan näme muşkil bar? Eşidýän adamyň tarapyndan muşkil şi, hemmämiz fark etmeýär, hatda men özüm-de şolaň biri. Hemmämiz, hatda aýdyp duran adam-da şolaň biri. Näme pikir etjek? Şu aýyp mende ýokmyka diýip pikir etjek. Hä, bir zat aýdylanda, mende aýyp ýokmyka diýip men özüm şeýle pikir etýän. Men döwüregiň gözleýän. Bir ahun wagyz berip durka, meselem, hyýanatdan gürrüň berse, ýalandan gürrüň berse, zatdan gürrüň berse, ýa nebsiňe uýmaklykdan gürrüň berse, hä, men döwüregimdäkileri gözleýän. Hä, şulardan çürim aýtýa-ha şuny diýip aýtýan. Menden çürim aýdanak diýen men. Ýa men aýdyp otyryn şu wagt, Hä, pygamber aleýhissalam meselem şu zatlary aýdypdyr, maňa millete aýt diýip aýdypdyrmyka diýen, özüň emel et diýmändirmika diýen. Hä, awvel özüň emel etmeli diýýär pygamber aleýhissalam, oson merdüme aýtmaly diýýär. Men indi gelip-de meselem şuny ters düşünsem, bu bolýar näme? Kefin bitäsir bolýar. Eşden adam öz ýakasyny ysgamasa, gelip gapdalyndakyň ýakasyny ysgasa, bu kes bitäsir bolýar. Näme diýip, şony men äwwel özüm ysgamaly. Öz ýakamda bir ysy barmy-ýokmy? Hä, şoň aýtýan zady mende barmy-ýokmy? Biderek zat däl ki. Hä, bizden soraýaly, meselem, falan zadyň hokmy näme? Bir wagtlar hyýaban meýhende durdum. Geldi ak on diýdi sen diýdi. Men diýdi şo Atçaklyň gapysynda berge satýan diýdi. Gumaryň bergesini. Ozam muň günäsi barmy diýdi. Men diýdim ozam men günäsi bar diýsem sen şo işi aýraryňmy? Seni satmaryňmy? Ozam diýdi o meň etýän işim de bärde galýar ki o depedäki tasoýnerlerden habaryň ýok seň diýdi. Ony men işim ýok ki seň. Sen menden öz işiňi sorap otyryn harammy haram dälmi şe? Men haram diýsem sen şu işi terk etýeňmi etmeýeňmi? Hä men azdyr şuň üstünde işlemeli. Men şu wagyzy eşitýän, şu gürrüňi eşitýän ýa gürrüň berýän, wagyz berýän azdyr özüm işlemeli şuň üstünde. Bir wagtda bir zenana Pygamber salamyň ýanyna barýar, Ýa Resulallah, meň oglum beter kän hurma iýýär diýýär. O günde men özüm-de hurma iýýätdim. Men özüm öňüçä hurma iýmäni terk etdim, osam gelip aýtdym muňa. Pygamber aleyhisselam her zat bolsun aýtmaka özi emel etýär. Hazreti Aişe aýtýar, Pygamber aleyhisselamyň ýaşaýşy Kurandy diýýär. Allah Tagala iberipdir şu Kurany bizden çürin biz kitabyň ýüzünde okyjak Pygamber Aleyhisselamyň ýaşaýşy şu Kuran. Näme diýdi ol? Sahabalar aýtýa, Biz Pygamber Aleyhisselamdan bir aýany öwrensek, Kuranyň bir aýatyny. Kuran alty müň iki ýüz otuz alty aýa. Kuranyň bir aýatyny öwrensek, şu aýa amel etmän indiki aýany öwrenmeýdik biz diýýär sahabalar. Olar näzire emele getiripdirler Kurany. Olar näzire emele getiripdirler. Biz näme etjek? Bir sual soraýak ahundan, ahun haram diýse gitjek on däne ahundan soraýak, ahyr birine halal diýdirjek boljak şony. Näme diýip? Şony nebsimiz kabul etmeýär. Haky öz kefim etjek bolmaýan, öz kefim hak etjek bolýan. Şi ulukan zäfimiz biziň. Ulukan muşkelimiz biziň. Näme diýip, eşden zadymyza amel edesimiz gelmeýär. Kuranda gelýär, Ellezine yestemi'unel kavle feyetebi'un ahsana. Biziň hemişe dogamyz şu bolmaly. Ol adamlar ilki sözler eşitýärler, sözleň iň gowusyna amel etýärler. Sözüň iň gowusy näme? Kuran hadis dälmi? Kurana hadise amel etýärler. Peygamber sallallahu ýoluna, salih adamlaryň ýollaryna yzyna düşýärler. Şu adamlar Allah Taala behişdi adamlar diýip aýtýar. Men ýöne söz eşdemiň peýdasy ýok. Sözi emele getirmeli. Emele getirip bilmeýän diýip-de sözden galmaly däl. Eşitmeli belkem şu kepleň içinde, hä, şu taksileň biriniň içinde ahyr bir mäne tapylyp gelip meň ýüregimde oturar. Hä, şondan çürimde bolsa men wagyzdan galmaly däl. Klasdan galmaly däl. Bi möhüm nukdalaň biri. Bir wagtda bir Gul gaty diýýär. Bir guluň bir arbaby bar, bir-de bir piri bar. Bir pire-de gol beripdir. Muň arbaby bilen piriniň arasy beter gowumyşdyk. Şonda pirine aýtdy, Ýa pirim, ýa şeýhim, sen şu arbabyma aýtsaň-da, şu meni azat etsin. Otam bolýa, aýdaryn, ýa onuň işgäli ýok diýip, basymlykda aýdaryn. Otam bir hepde, iki hepde, üç hepde geçdi, aýtmaýar. Hiç zat, ittifak düşenok, azat bolanok, gaýdanok. Arwah muny azat etýär. Azat edende piriniň ýanyna barýar, Pirim, nähili boldy bi? Sen şu gadar näçe aý geçirdiň, indiden soňram aýtdyň, şo wagt aýdaňda bolmaýatdymy? Onda pir aýtýar, Äý, şu guly azat etmeden bir kyn iş ýok. Allatagala-da Kuranda aýtýar, Wema edrake mal akaba, fekku rakaba. Gerdene hoş öle awar ýakan bir gerdene bar, nagadar ol uzak depe çykyp gitýäň. Gerdeneden çykmak gyn. Gyn ýer şu gerdeneden çykmak. Halyt nebiniň ýolunda depe çykmak gyn, gerdene diýilýär şoňa. Gerdene näme? Allah Tagala aýtýar, gerdeneň nämedigini bilýäňmi? Fekku rakaba. Gul azat etmeklik diýýär. Äwwelki gerdene, gyn gerdeneler. Bi Ol ajaýyplyk beter gyn iş, diýýär peri. Ozal men-de diýýär muny özüm bilen şi zor diýýär dawa edip diýýär men bir gul alaýyn, azat edeýin, gul alaýyn, azat edeýin. Ahyry şu gün diýýär men özüm şu netijä ýetdim, özüm nebsime galyp boldum. Şu gün men bir gul aldym, azat etdim, ozal gelip arbabyňa aýtdym diýýär, gul azat et diýdim diýýär. Kebiň nä nisi boljak bolsa, Hiç şek ýok, baryp ýürekde oturar. Ýürekden çykmaýan söz, men özüm bu taýda bir zat aýdyp-da ertir gidip özüm başga gabatda başga iş etsem, o gepde hiç täsir-de bolmar, hiç bir mäni-de bolmar. Ýaňky boş giden taksi bolar o. Hä, ynsan, wagyz diýen işi oýandyrjak bolsaň, ýene bir zat dykgat etmeli. Wagyzda. Men fakat kepläp bilýän. Hedaýat menden dä. Hedaýat menden dä. Bir wagtda bir salyh adamlaň biriniň ýanyna barypdyr biri. Eý falan şeýh, eý falan pir, şu oglumy ýola salsana sen, bir kep aýt şu bir ýola gelsin-de diýipdir. Onsoň o şeýh aýtdy, pahyr, Heý şon ýanok bir kep bolsa meň ogluma-da gerek şo diýip, men öz oglumda şeýtdirip-ä şunda näme etjegimi bilemok diýip aýtýar. Hem men söz aýdyp bilerin. Ýöne Allahu Teala Pygamber Salama näme diýýär? Pygamber Salam Abu Talyp öz arkadagy, öz amusy müşrikler oýunda nagadar defa edip geldi Pygamber Salamdan. Öz öýünde ulaltdy Pygamber Salamy. Abu Talyp öljek bolup ýatyka, müntä asyryndyr ýa müşrikler gelip. Seniň işiň diýende gelip, Hedaýatdan çüren söz köplärin. Hedaýat etjek sözler aýdyp bilerin. Ýöne muň täsirini, muň musapyryny getirip-de oň ýoluna düşürmeklik meň işim däl. Men musapyry iberip bilerin. Ýöne o täze düşürmeklik Alla bilen. O. Oň ýüregine o musapyry girdirmeklik o Alla bilen. Men kefe aýdaryn, Aý, bu ahunyň kefinde bir täsir ýok, bir many ýok, ýok, o hiç bir ahunyň murydyna ony diýip bolmaýar. Ony o pahyr kefine aýdar. Ýöne oň täsirini goýdurmaklyk Alla bilen, o özüňe bagly, Allatagala bilen araň näjiremişdik, Allatagala indi seň ýüregiňde oturtýam, oturtmaýam şony. Bu wagyzyň gürrüňi. Wagyz diýen zat adam gowy görýän adamyna aýtýar. Gowy görýän adamyna wagyz etýä. Sen şu wagt bir adamy gowy görmeseň, aý, ýok bolsun diýeň, göz aksyn diýeň, goý gitsin diýeň, awusyna jezazy müň ýaşasyn diýeň, işim ýok oň bilen diýeň. Gowy görýän adamyňa jan ýandyrýaň. Yslamyň iň olakan bir zady wagyz. Ýöne mütäessifane bu wagt näjüre bolupdyr? Bu wagt biziň jowarlarymyz, oglanlarymyz ekserem aýtýarlar, biz wagyz gerekkä bize diýýärler. Wagyz islemeýek biz diýip aýtýarlar. O taýdan Allah Tagala aýdyp otyr, wagyz ber diýip otyr. Emr et diýip wagyz ber diýip Peygamber salama. Näme bu taýda muşkel näme? Näme diýip şu wagt oglanlara wagyz gerekkä diýip aýtdy bize. Wagyz gerekkä diýip aýtýanlarynyň onda muşkeli iň ulukan illeti şu ki, wagyz beremizde özümiz emel etmändirik. Ahunyň diýennet Eden netme bolupdyr. Şi ulakam muşkelimiz biziň. Şi muşkeliň üsti bilen ozam jowalla ýaňky ýanak kep gelende, taksi gelende boş gelipdir. Aýdypdyr, ýöne başga zat edipdir. Oňa et diýip oturypdyr, özi ol işi etmändir. Etme diýipdir, özi ol işi edipdir. Hä, şeýtdirip, jowalla kullen wagyzdan bizar bolupdyr. Wagyz bize gerek ýa diýipdirler. Biziň ola kammuş gelmesi. Biziň muş gelmez, men wagyz beripdirin, öz derejämi merdumany ulaltmadan çürin. Wagyz beripdirin, özüm bir dünýä mala ýetmeden çürin. Wagyz beripdirin, adymy ulaltmadan çürin. Wagyz beripdirin, yzyma adam çürmeden çürin. Biziň wezýetimiz şu bolupdyr. Oturyp kän oglanlar aýtýar, Aý akullary aýyrsana diýýär, olar diýýär, aýdyp otyr diýýär, özleri başga aýdyp otyr diýýär. A Magtymguly işan Alymlar üýmer öz ylmyna diýme, şu wagt şu. Alymlar üýmer öz ylmyna bolsa, hem jowanna gaçy on ýanak bolanda. Hem özleri etmän otyr diýýär, men näme edeýin muny. Agzybirçilik et diýip-de ýene men özüm agzybirçilik salsam, kim agzybirçiligiň yzyna düşjek? Hä men gezip dünýä kän ähmiýet berme diýip özüm dünýäň yzyndan ýörsem onda kim bu kesime gulak asjak? Gybat etme diýip özüm gybat etsem hiç kim gulak asmaýa. Ýamanlama diýip özüm ýamanlasam ýaňky ýanak, tohmet urma diýip özüm tohmet ursam hiç kim gulak asmaýa muňa. Ha men mollama ders beremde, hatda şu möhüm zat howzada ders berilende, mollama ders beremde ders berip aýdyp oturyp hadysy öz etýän işim hadys bilen ters bolsa, tada o mollada pikir etýär, hawa mende muňa amel etmelidä, hä fakat aýtmadan çürimmika diýip hadysy. Ulumy hadysda, fykda, usuly fygahda, Olakan kaýdalaň birisi, her haçan bir rawy, sahaba bolsun, tabeýin bolsun, bir rawy bir hadysy rowaýat etse, bir hadysy aýtsa, onam özi şu hadysyň tersine bir iş etse, olam maly o hadys tutmaýala. Näme diýip, hä şaýat o hadys mansuh bolsun diýe, şaýat awwal aýdylyp soňram hukmy ýitgän bolsun diýe. O hadys tutmaýala. Hä mende gelip indi şu bir kefi aýdyp durup-da, Özüm gelip ozem yzyndan o aýdan kepimiň tersini etsem, otagda näme hiç kim meň o kepimi tutmaýa. Näme diýipjn özüm emel etmändirin. Wagyzly olakan, olakan nokdaşy. Olakan bir dykgat etmeli ýerşi. Lukmany Hakim öz ogluna wagyz berýä. Awwal ynsan öz hanagadasy. Ar-rijalu kawwamun alan-nisa. Adamlar, erkek adamlar zenanlaryň üstünde kaýym diýen näme diýdi ogul mänisi? Kaýym diýen näme? Faal syga bilen-de getirýär, mubalaga bilen getirýär. Ýeksere şu işi edip durmaly. Näme? Muny ulamalarň biri tefsirinde şeý diýýär. Wagyz berýäler diýýär zenanlaryna diýýär. Erkek adam git ýekelasy öwrenýär, işim ýok meselem özi kitap okyp öwrenýär, zenanasyna ýekbiri wagyz berip durmaly. Wagyz diýeni eliňe taýak alyp kowalap urma-da, wagyz diýeni bir ýüregini ýumşatjak kepleri aýtmaly, e, ol iş etmäwer. Hä, bir iş bir Hudaýyň söýen işi dädir, pygamberiň söýen işi dädir. Sen bazara beripdirip gitseň, muny söýmeýä Hudaý pygamber, gyzyna, ogluna, zenawysyna şeýtdirip wagyz bermeli. Lukmany Hakim öz ogluna wagyz berýär. Bir rowaýatda gelýär, Lukmany Hakim kyrk ýyllap öz ogluna wagyz berkizdi diýýär şeýtdirip. Yslah etjek bolup, kyrk ýyllap. Biz bir jyň eýdan, oglan gelip ýanymyzda bir azajyk zat soramadyr onda, Hatda dini zat soranda biz geljek näme etjek şony ýa elimiziň arkasyny bilen gurk goýberjek bar aňyrda oýnasana diýip kellämi agyrtma diýip ýa bir kartonijagaz getirip berjek öňüne goýjak bar gözle diýip bi razeşe terbiýet däl ol oglan osam ertäki gün näce terbiýet bolmaly ol oglana ertäki gün sen näzire diniň moredinde gürrüň etjek şu oglan bilen Hä, şu oglanyňy sen mesjide getirmeseň, şu oglanyňy sen ýola salmasaň, gulagyna okyp durmasaň, özüň bilen aýypnamaly zady äkitmeseň, özüň bilen sizdebedere äkitseň, ol oglany hiç wagtda dogry terbiýet ondan tamam bolmaly däl. Oglany Lukmany Hakim terbiýet etýär. Terbiýet edeňde, oglany eger dünýäperest edip ulaltsaň, eger oglanyň ýüregine mänewiýet guýmasaň, Oglanyň ýüregine şuny guýsaň ki, her zat aljak bolsaň bir zat bermeli, hem maddiýaty pikir etdirseň, ertäki gün sen garryýaňda ol oglan eliňi tutmar, agzyňa urar. Näme diýip, şon ogly oglan sende bir peýda görmeýär indi. Hä, sende bir pul ýok, mal ýok, gudrat ýok, güýç ýok. Saňa indi arzeş goýmaýar. Şol ol oglana sen öwretdiň, hemme zadyň arzeşini pul bilen goýmalymyka diýdi. Indi ol oglan hemme zada pul bilen arzeş goýýar. Dostluklary puluň üstünde. Duşmanlygy-da puluň üstünde. Hä, saňa puluň bar wagty arzeş goýýar, puluň ýok wagty seni äperip goýberýär. Bir wagtda bir ýaşuly adam. Muny oglanlar äpberýärler pahyra. Indemeýärler. Zenanyň tä ölüp gitýär, muň özi galýar, muň özüni hiçim indemeýär, dükdere gitmeli hiçim indemeýär. Ozan bi öz ýanyna bir wasiýet ýazýar bi. Meň palança million pulum bar, şo pulumy her kim men öýünde saklasa şoňa berjek. Her kim öýünde saklasa, men şu wasýeti şoň adyna ýazýan diýip. Oglanlar indi gelipdirler, daşyny alyp otyrlar. Däde, meň öýüme gideýli-ha, meň öýüme gideýli. Ýogsam hiç kim almaýatdy o gün. Näme diýip, şol şu oglanlar ulalanda hemme zada pul bilen ärjeş goýupdyrlar. Bu günki gün dädelerine dagda pul bilen ärjeş goýýar. Dädesiniň puly bolsa, arzişi bar, puly bolmasa, arziş ýok. Şu oglany terbiýet edilende diniň üsti bilen, mänewiýetiň üsti bilen, mes'ulyýetiň üsti bilen ulaldylmasa, ol oglan ertäki gün hiç zada arziş goýmaýar. Äwwelki zat eje-atasy. Şi ulkan nukda. Lukmany Hakim şuna öwretýär. Eý ogul, wagyz berýär. Eý ogul, Hudaýa şerik tutma diýýär. Hudaýy şerik tutma näme diýdi wally? Şirk diýen näme? Ikilenji kelemämiz şirk. Şirk diýen näme? Şirkiň mugabelini bileýliň äwwel. Towhid. Şirkiň mugabelini towhid bar. Bir adam özüne towhidiý diýse, sen muşrik diýdigidir. Oň üstünde hiç bir şek edip görmäň. Men towhidiý diýip tutsa, o saňa muşrik diýdigidir oň. Hem men towhidi diýse, saňa müşrik diýdirdi. Aý, bu towhidi ahun, bu pahyr gowy ahun diýip, ony ýana pikire aldanamaň. Özüňi towhidi tutandan soňra hem ol adam saňa müşrik diýdirdi, oň bir hiç bir ýüregindäki zady şo. O diline getirmedi, diline getirip durdy, men towhidi diýýä, towhidiň mukabelinde şirk bar. Towhid diýen näme indi? Towhid diýeni Allahy Zatynda, sypatlarynda, sanlarynda bir bilmek. Hiç şeriki ýok bilmek. Zaty diýen näme? Allah ýanak bir kamyl zat ýok. Hiç wagtda, hiç ýerde. Allah ýanak kamyl zat ýok. Allaha bir zady çenäp bolmaýar, şu zat Hudaý ýanak diýip bolmaýar. Bir iş edemde, bir iş edemde, namaz okaýan öýde kän, gabatda kam, halwatda kam kän namaz okaýmaýan. Ýöne otagda bu gözüm bir adam görende, namaz okaýma durýan. Otagda gözüm öýde kam bir çala turalap okaýan namazymy, otagda bir adam göremde namazymy haý muny bir huzuhşu bilen bir gowy halatda, tekmil halatda okaýan. Bir şirk diýilýär muňa-da, ýöne ulakan şirk däl, asgar şirk bu. Pygamber Aleyhissalatu Vesselam, Riýad-y şerk diýip aýtýar. Muňa riýa diýilýär. Ýa men birine sadaka berjek bolamda, haý millete kokoýut berýän. Ýa birine kömek etjek bolamda, millete onça näçe syry aýtýan, men şo kömek etjekdirin diýen otam berýän. Ýa birine kömek edemde, aks çekdirýän. Şo taýda kömek edip otyrkam aks çekdirýän. Gözläň men-de kömek etdin haý. Ýogsam Yslamda Pygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam, Bir adam sadaka berende sag eliniň berenini sol eli bilmeli diýip aýtýar. Asl sadaka şy. Sadakany bereňde Hudaý bilmeli. Bende bilmeli. O mesjit salanyň jarýanyny aýdandyryk. Mesjit salanda başga kişiň adyna gitdi o mesjit Hudaý bilmeli mi şony? Hudaý bilse bolar maňa. O adamlaň bileni gerekdä diýip aýtýa. Ýa birine sen kömek edipdirin, ýagşylyk edipdirin. Bu günki gün sen diýen işiň etmeýä, islän jüräň gymyllamaýa. Hä, o dagda bu günki gün adam bolup berowy. O düýnjük däpdim beýle, men kömek edip berdim oňa diýseň, tamam etdiň sen sadakaňy. Kömegiň hiç boldy bu tada. Hä, okaýan namazyň, Iň tenha ybadat ike, tenha ybadat ike şonda ryýa gelmeýä araza diýip aýtýalar. Şonuň üçin hem Allahu tebarek we taala aýtýar, arazaň sogabyny özüm berýän diýip, hiç kim ony hesap edip bilmez diýýär. Mustagym özüne nisbet berýär arazaň sogabyny. Bir wagtda bir bendehuda Mesjide giripdir, iki-üç sany adamdamyň yzynda oturanlygam-a gürrüň edip, bir namaz okamaga durupdyr, nefil namaz. Nefil namaz okypdyr, okypdyr, yzyndakilere gürrüň edipdir-laý, Tüweleme, nahat takwa adam aýtdy. Namaz aýdyp okyşyny görýäňizmi? Heý, ol-a jaýylja kän namaz okypdy. Ozan pahyr namazyň içinde eşidip duran bolmaly, mynjydaman ahyr öwrülip, Aý, agzym-da araza-ha, şony-da gürrüň etsene-ä diýip, şeý diýip aýtýar. O näme? Bir hatar zat. Ryýa diýen zat, edip oturan işi ryýa. Ryýa diýen zat seni näme etýär? Şirke esgara giriftar etýär. Dinden çykarmaýar, ýöne seni höwere bir kynçylyga oklaýar. Muňa-da şirk diýer. Iş işleýin, güman etseň, Men şu ryzkymy şu iş işleýän Arbabym berýämyka diýseň, Hudaýyň söýmeýän işini saňa etdirjek bolanda, sen şoň diýenini etseň, ştady şirk diýer şoňa. Näme diýip? Şonuň üçin ryzkyň Hudaýdan tama bolmaly. Hudaý seni ýaradypdyr, bokurdagyňy Hudaý deşipdir, ryzkyňy-da Hudaý geçirýär bokurdagyňdan. Hudaý seň bokurdagyňdan geçirmäýin diýenden soňra, Hemme adam lajylla üýşe agyň bokurdagyndan geçirip bilmer. Hudaý geçirenini geçireýin diýende soňra o arbabyň diýen gymsy müň däne arbapda üýşsün hiç wagtda ony öwüne geçip bilmer. Ynsan şuňa gatyýýet bilen näme etigady bolmaly? Şek etmelidä muň üstünde? Äý men muň işinden çyksam meň günüm näjüre bolarka, maňa iş tapyljakmy indi, ýokmy? Pony pikir etmelidä. Öz güýjüňe guwansaň, muňa-da şirk diýýär. Öz güýjüňe guwansaň, Aý, men öz güýjüm bilen şu işi etýän, öz aklym bilen şu işi etýän diýseň, Aý, men bu malymyň, ryzkymyň açylyp gitmegi öz pikrim bilen, öz güýjüm bilen diýseň, özüm zähmet çekdim diýseň, ýene muňa şirk diýip aýtýaň. Allatagala hatda aýtýar. Araeýte men ittehada ilahehu hawah, Aýa sen görýäňmi ol adamy ki, öz nebsini, öz hawaýy nebsanysyny öz hudaýy tutupdyr? Ýagny näme? Ýagny öz etýän işleri tamamem öz nebsinden çürim. Hudaý üçin çürim bir iş etmeýär. Öz nebsini hoş etjek bolup etýär. Bir iş edeňde, birine kömek edeňde ýa bir ýere gideňde, hulasa her halatda sen fakat Hudaýdan tama bolmaly. Başga zatdan tamaň bolmaly däl. Ýöne bir mesele ştada. Men biterkäň wagtyňyzy alan bolmasam boljak. Tabassul bilen şerki iştibaslamaly däl. Tabassul diýen näme? Ýa Resulallah maňa kömek edewer. Ýa falan pir sen maňa ogul berewer, ýa falan pir maňa merizçiligimi gowaldewer, şyba berewer. Ýa falan pir sen ara düşde maňa Alladan şu zady Alla berewer. Eý bar Hudaýa men falanyň hatyrna sen falan zady maňa berewer. Bi tawessul. Sen munda ondan tamaň ýok. Ondan kömek tamaň ýok. Bi taze sen fagat ony ara salypdyryň. Sen hakygatda Hudaýdan isläp duň, ýöne ara salyp duruň. Bir wesile seni ara wagty wagty. Bir wesile sen şundan Mekgä gitjek bolsaň, pyýada ýörip-de gitseň bolýar, habarpeýma bilen gidip-de gidip başarýaň. Hä sen bitada aklyň işlemeýän beýle sen habarpeýma bilen gidip bilýän wagtyňda pyýada gidip. Sen wesileden istifada etmeli. Wezipem. Allatagala seni alem äsbapda goýupdyr. Şu alemde hiç bir zady ýok ki sebep bilen bolmasyn. Garnyňy doýurjak bolsaň Alla muşdagyňy doýurmaýar ki çörek goýupdyr saňa doýmadan çüri. Ýa iýmit goýupdyr beýleki zatlary. Suwdan ganjak bolsaň Alla muşdagym gandyrmaýar seni suw goýupdyr, wasila goýupdyr. Kesjek bolsaň pyçak goýupdyr senden çürim. Ýakjak bolsaň ot goýupdyr. Hä hemme zat sebep bilen. Sen gelipdir maňa bu taýda sebäp gerekýär diýseň, onda sen bir he görä Hudaý saklasyn akyl dogurly adam bolýa o. Sebäp, wesile işiňi hata etmeden çürin. Hakygatda kömek ýöne näme? Alladan islenýär. Muňa şerik diýilmeýär. Muňa şerik diýen adamyň özi he görä imanynda towhidinde muşkeli bar. Mu'min bilen muşrik adamyň fargy, Mowlana bir mysal urýar. Mowlana-i Rumy Fihi ma fih diýen kitabynda bir mysal urýar. Bir adam şundan Tehrana gitjek diýip ugrap gitse. Tehrana gitjek diýip ugrap gitse, ýola çykyp ugrap gitse, aşaklaýyn gitse, Tehran aşak başymyzda-da biziň. Aşaklaýyn gitse, Hä, şundan şo Tährana garşym gidýän otobusa münüp gitse, aý, şu otobusyň içinde her näçe hata etsin, her näçe yştyba etsin, onda-da ahyrda şu Tährana baryp ýetýär şu adam. Bu Tährana barýar, muň üstünde gürrüň ýok. Ýöne bir adam men Tährana gitjek diýip, terminala baryp-da Maşadyň otobusyna münse, bu adam oň içinde bir akyllyja adam bolup oturyp gitse-de, ýene Tährana ýetmeýär. Hem maksadyna ýetmeýär bu adam, maksada ýetýär bu adam. Mu'min bilen muşrygyň fargy şü. Mu'min bolandan soňram bir adam imany bolandan soňram her näçe günä-de etse, hata-da etse, ahyrda ýene maksadyna baryp ýetýär. Muşryk bolan adamyňky ýöne o ýoluny dogry intihap etmedi, maşynyny dogurdýar oň. O otobusy başga ýere gitýär oň. Her näçe gowy iş edäýseň, her näçe gowy ahlagy bolaýsaň, ol adam hiç wagtda maksada ýetmeýär. Näme edip? Şol utulyşyny dogry istifat etmedi, intihap etmedi. Iman bilen şirkiň-de fargy şi. Üçrenjisi zulum. Zulum diýeni adylyň mugabelinde gelýär. Adyl diýen näme? Her zat öz ýerinde bolsa, muňa adyl diýilýär. Edalat diýilýär. Her zat öz ýerinde bolmasa, muňa zulum diýilýär. Iki adam öldürilýär. Iki adam öldürilýär. Bir adam gelipdir, birini nahak öldüripdir. Öldüren adamyny döwlet äkitdi, gysas etýär, oň özüni öldürýär, edam etýär. Haýsy zulum, haýsy adyl soň? Äwwelkiniň öldürenini biz zulum diýek. O nahak öldürdi ony. Ýöne bu ony öldürdi diýip, indi döwlet muny tutup, gysas edip öldürse, muňa näme diýek? Adyl diýek, edalat diýek. Her gaýsy öz ýerinde boldy. Dünýäde bir adam her jüre zulum edip bilýär. Hemsaýasyna zulum edip bilýär, ogul-gyzyna zulum edip bilýär, zenanyna zulum edip bilýär, hä, bazarda zulum edip bilýär. Her zada zulum edip bilýär, ýöne zulumlaň iň uly kany Hudaýyň hakynda bolýan zulum. Sen şu wagt öz bejeren zadyňy bir zat bejeripdirin. Bu bejeren zadyň aksele muny falany bejerip diýip oň adyna ur sala milletiň adyna şeýle pahş bolsa nagadar gyn göreriň. Aý meň hakymda zulm boldy kibi diýerin. Allahyň ýaradan mahlugy gelipde Hudaý ýaradanok meni diýse, bi zulum bolýa. Näme diýip, şol eden eden zada ýaplanylmady muny. Hä, Hudaýa ýaplanylmady halgatyny. Bi zulum. Olakan diýmeklik näme? Olakan bilen gürrüňi tamam edeli inşallah. Beter gyzgyndy mesjidiň zady beter zat bolmasyn size. Bir kişi oglan diýe meniň ýanymda diýe, kän pul bar diýe. Aýallar puluny alyp görýäňiz, dört-bäş mugt bilen gaty gitse, o neressejik ony bilmeýär, kän pul diýýär oňa. Wah, o puluň arzysy ýok ahym. Bir tajyr adam saňa diýer, Meň kän pulum bar diýer saňa. Kän pulum bar diýende näme diýdi boldy şo tajyr? Olakan tajyr adam özi, dünýä beýnelmilli tijaret edip ýören adam. Kän pulum bar diýende sen näçe milliarda galmaly bolýaň? O taýda bäş mugt bilen kän pul diýmeýär. Hem milliony hem hesap etmeýär ol adamlar. Milliarda galmaly bolýaň. Azim olakan diýip dur, olakan zulum diýýär Allah Tagala, Allah aýdyp otyr şu zulumyň olakanlygyny. Men aýdamak. Aý men olakan diýsem şaýat meselem bir olakan gören zadymyz şu wagta çenli pul bolsun hamala, fil diýanak diýeli, olakan diýeli. Ýöne Allah Tagala bir zady olakan diýende näjüre bolmaly o. Allahyň ýanynda bir olakan zat ýok. Allah şu zady olakan diýende nägadar olakan bolmaly. Şirki Allatagala iň olakan zulum diýip aýtýar. Her näçe zulum et, bir adamy sen eline puluny al, tut-da ýenç, ahyrynda otla, ur, öldür, şu-da zulum. Ýöne şulaň hemmesinden olakan zulum näme? Şirk diýip aýtýar Allatagala. Şirk diýeni, faqat şirki-akbar däl, bärki şirkden habardar bolmaly. Belki şirk her iş edeňde Allah halys Allah üçin bolsun etýän işiň. Göz üçin, dil üçin on o meni öwsün, o meň etýän işimi görsün, o meni bilsin, o meni sylasyn, ýok mundan gürrüň bolmandyr. Etýän işimiz Hudaý üçin bolsun. Meň berýän gürrüňim Hudaý üçin bolsun. Aý maňa ajyp gürrüň berýä, aý millete ajyp Güýmeýä millete zat öwretýä diýdirmeden çürim bolmasyn. Bi Hudaý saklasyn muňa zada pygamberimiz aleýhissalatu wessalam şirk diýip aýdypdyr. Bir wagtda gürrüň soňy bolsun. Bir awliýalaň birine gelip wagyz ber diýipdirler. Biziň obamyzda wagyz bermä adam gerek, gel wagyz ber. Şonda ol öwlüýä aýdypdyr, bolýa wagyz bereýin. Ýöne araňyzdan bir on million pul üýşüriň, öňünden maňa beriň diýipdir. On million pul üýşüriň-de getiriň maňa beriň, o zaman men wagyz bereýin baryp diýipdir. O zaman bula heran galypdyrlar. Hulasa heran-da galsalar, ol öwlüýäň wagyzyny beter gowy berensoň, Bula getirip beripdirler muny. Her iş edip üýşürip getiripdirler, beripdirler. Ozan bu öwlüýä puly eline alyp barypdyr, menberiň üstünde wagyz beripdir. Muny millet bir däne irkilme ýok, bir däne uklama ýok. Muny gowuja edip diňläpdirler muny. Diňläp bolanyndan soňra bu öwlüýä menberden düşüpdir, olaň pullaryny sanap ýeke-ýeke ellerine beripdir. Ozan bu näme etdigiň boldy? Ol öwlüýä aýdypdyr, Adam bir zada pul berde arziş goýýandyr. Hä, bir zada pul berde arziş goýýandyr. Siz-ä pul berdik diýip goň edip diňlediňiz muny. Hiç uklamadyňyzam, ýadamadyňyzam diňlediňiz muny ahyryna çenli diýipdir. Men-de elimde pul bar, siz pul berdiňiz, şu puluň höwäsini men size gürrüň berdim diýip aýtýar ol öwlüýä. Näme ol? Akyl işletýär. Ol adam akyl işledipdir. Ýogsam puluny alma niýeti ýok. O pagat ders berjek bolýa. Owlyýala ders berýele. Hä şonýalak bir wagtda hulasa-i kelam hulasa-i kelamymyz owlyýalaň birine wagyz ber diýlende barýa. Wagyz berjek bolýa. Mesjidiň azançysy aýtýa, eý millet bir gadam öňe geliň diýýä. Bir gadam öňe geliň diýende, ol öwlüýä minberden düşse, Men indi wagyz bermä ähtiýaç ýok, wagyzy ýaňky azançyňyz berdi diýýä. Bize fakat şu kafi işi gerek. Bir gadam öňe gelmeli biz. Şu bilýän zadymyz, öwrenen zadymyz şuňa amel etmeli. Şuňa amel edemizde soňra bize hiç bir wagyz gerek. Hazreti Ömer aýtýa, Kefâ bil mewti wa'iza. Ölümiň özi bir olakan wagyzdyr, wagyz berýändir. Ölüme pikredende soňram bir adam men öljekdirin diýende soňram ol adam hemişe oýanyk bolup gezer, hiç wagtda wagza ehtiýajy bolmar. Bi aýaň tefsiri. Bu gije olakan gijeleň biri. Yslamda bir her bir erzişdi gijeleň biri. Bu gije tagwimde elbetde mebas diýip urandyr. Ýöne biziň taryhymyza görä, biziň etigadatymyza görä bu gije Mi'raç gije. Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam bir gijede Mekgeden Beýtul Makdes, Palestine baryp, şo gijede Allahyň huzuryna çykyp, şondan öwürlik gelen gijesi şu gije. Rejep aýyň ýigrimi ýedisi gije Mi'raç gijesi. Pygamber aleyhissalam Mekgede darygyp, Ýüregine sygmany, müşrikleriň berýän ezýetlerini cydamany, şeýt dert beren halatynda Allah Tagala pygambersallam göwünlik bermeden çülim öz huzuryna çagyrýar. Öz huzuryna çagyrýar. Bir hulasy bar men aýdyp geçeýin jerýanyny. Şo gijede Hazreti Jebrail gelýär pygambersallamyň huzuryna. Bir burak diýen bir zat bar. O behiştde bolýar. Allah hemmäňize nesip etsin. Behiştde miniljek zat burak. Orak diýip aýdylýar oňa. Utjam zat, Hä, borak diýen zady getirýär, ýa Resulallah, min, Pygamber aleyhisselam minýär, Beýtulmukdese akýtýar. Beýtulmukdese barýar, hala ýolunda Pygamber aleyhisselam Hazreti Musany görýär gabrynda. Hazreti Musany görýär, gabrynyň içinde namaz okyp dur. Pygamber aleyhisselam aýtýar, Al-anbiýa ahýaun fi kuburihim ýusallun. Pygamberler diridir, öz gabrlarynda namaz okýandyrlar diýip aýtýar. Muny Allama Ibni Kesir öz tefsirinde getirýär bu hadysy. Şu jarýanyna getirýär şonda. Pygamberimiz Beýtil Makdese baranda Hazret Jibreýil aýdýar, Ýa Resulallah, iki rekat namaz okaýyş sada diýýär. Pygamberimiz ymam durýar, tamamy pygamberler, geçen pygamberler yzyna üýýärler, şeýtdirip-de iki rekat namaz okaýarlar şo sada. Ondan soňra Pygamberimiz Hazret Jibreýil bilen asmana garşy uçýar ýaňky burak bilen. Ýaňky Pygamberimiz buraga münjek bolanda aýagyny bir daşyň üstünde goýup münýär, Pygamber salam dag asmana garşyn barýar hala daş da asmana garşyn yzynda düşüp gitýär. Şonda pygamber salam dur duran ýeriňde diýip aýtýar daşa. Daşa dur diýende daş ýer bilen asmanyň arasynda galyp galýar şo tada. Şu wagtda şo daş Gubbatus Sahra Felestinde bar. Ýöne etegini doldurypdyrlar bir ýeter ýetmez edip goýupdyrlar eteginde. Gubbatus Sahra diýeni şo Felestinde şo pygamber salamyň münen daşyna şo tag aýdylýar. Şondan pygamberselam Hazret Jebreýil bilen owalky asmanyň gapysyna baranda Hazret Jebreýil asmanyň nigehwanlaryndan ejaza alýar. Oba pygamberselamy getirdim, Allahyň huzuryna alyp barýan, gapyny açyň. Gapyny açýarlar, pygamberselam Hazreti Jebreýil bilen barýar owalky asmana Hazreti Adam Hazreti Adam ata Pygamber Aleyhisselama haýyr doga aýdyp berýär, şondan git ýerde depe. Hulasa her tabagada ýedi tabak asman, her tabagynda bir pygamber bar. Alty birinjisinde Hazreti Musa, ýedi birinjisinde Hazreti Ibrahim bar. Tabagalaryň asmanyň. Şondan Allahyň bilýän ýerine git ýele. Pygamber Aleyhisselam Allahyň huzuryna çykýar. Allah Tagala göwünlik berýär Pygamber Aleyhisselama. Ondan soňra Pygamber Aleyhisselama ummatyma bir sowgat bereýin men diýýär. Näme sowgat bar Hudaýa? Onda güne elli wagtyna namaz okaýmaly seň ummatyň diýip aýtýar. Bu sowgaty Allah Tagalaň hedýesi. Muny ýukmyka diýmeli-dä. Hä, bize beren hedýesi bu Allah Tagalaň. Pygamber aleýhissalam sykylyp duran halatynda ummatyna bir hedýe berýär Allah Tagala. Nagadar begenýär Pygamber aleýhissalam o tada. Hä, munafyklar namaza turanlarynda ýaltanyp turýarlar diýýär Allah Tagala. Namaza turarlaryna ýaltanyp turýarlar diýýär. Musulman adam namazy bir hedýe diýip gözleýär. Allahyň beren bir sowgaty diýip gözleýär. Elli wagt namazy Pygamber salam alyp da hoş bolup gaýtýar etekleýin. Ýedirenji asmandan geçýär, altyrenji asmanda Hazreti Musa bar. Allah näme berdi saňa diýýär. Pygamber salam. Onda Pygamber salam aýtdy, elli wagt namaz berdi. Ýa Resulullah, onda sen her wara bir Kyn zat boýun alypdyryn. Men-ä onça ýaman tejribe edip geçdim, ummatym zaýa etdi-le. Seň-de ummatyň ýaramar muňa. Sen Alladan takfif isle diýýär. Pygamber salam gitdi, Allahyň huzurynda bäş wagt namaz kemelýär, kyrk bäş wagt. Şeýtdirip näçe sene Hazreti Musa bilen arada aýlanýar, ahyrda şu bäş wagt namaz bolup galýar. Bäş wagt namaz bolup galýar, Allah Tagala aýtýar, Seň ummatyň ämelini kemeli bilen men sogabym kemmerin. Seň ümmetin güne bäş wagt namaz okysyn, ýöne Men olara elli wagt namazyň sogabyny bererin diýýär Allatagala. Şo ýazyp goýuşym ýanyna gydyp sogap bererin, o namaz kemerse kemersin diýýär. Öwürlik gelýär Pygamberimize Hazreti Musaň huzuryna, Hazreti Musa aýtýar, Kemer, ýok diýýär, men indi utanýan diýýär Pygamberimisalam. Indi gidip biljekkä. Şu bäş wagt namaz meň ümmetyma besdir, ümmetim-de mundan daýaw durar diýip Pygamberimisalam şeýtdirip alyp gaýtýar bäş wagt namazy. Şu gije şo gije. Şu gije Yslamda bir olakan bir gije. Şu gijede kän adamla murtet bolup Syddykla Sydyk at gazanan gijesi. Hazreti Abu Bakr Pygamber Aleýhisselam aýdan lähzesi hiç zat soraman gabul etýä. Dogry diýýä Hazreti Abu Bakr. Sydyk diýýä şonda Allah Taala. Hazreti Pygamberimiz Aleýhisselam Abu Bakr Sydyk diýip aýdyp berýär. Kän adamla şo gijede murtet bolýala. Pygamber salamyňy aýtýan zadam boljakmy sende dälip duruňow diýip, bir gijede şundan Beýtil Makdese gidipdi asmana gidip boljakmy diýip şeýtip inkar edip kafir bolarlarba, Hudaý saklasyn. Biz özümiz gözümiz bilen görüpdik şu wagt. Bir sagatda, iki sagatda nirelere gidilýär şu wagt uçan bilen. Hä bu zatlar meň aklyma sygmaýar diýipdi inkar edan bol lä. Bolýan zat. Gözümiz bilen görüpdik ki şu wagt. Hä nirelere gidip otyr adamlar bu wagt. Pygamber salamy şo wagtda Alla Tagala gapysyny açypdyr. Hemmämize şu gijäniň mübärek bolsun aýtýan. Şu gijede ybadatyňyzy köpeldiň. Ybadaty köpeltmeli gije. Namaz okyň. Pygamber Aleyhissalatu wesselamyň namaz sowgat getiren gijesi. Ahyrkysy Hazreti Imam Gazalyň el Eyyuhel Veled diýen risalasyndan her jeresede okyp beredik, bu jeresede okyp bereýli. Azaňrak Eýýuhel-weled, eý ogul, we minel-leýli fetehejjet bih. Pygamber aleyhissalama Allah Tagala emr edipdir, Gijede Allahdan üçin täheçjüt oky, täheçjüt namaz oky diýipdir. Hä, täheçjüt namaz diýeni sen gije hemme kişi ýatyka bir turup-da bir iki rekat namaz okaýaň, täheçjüt diýilýär şoňa. Emr ol, bi emrdir. Ve bil-eshari hum yestagfirun. Horazyň sesi. Horazyň sesini Allah Tagala gowy görýändir. Wa sawtul lezi yakra'ul Kur'an. Birde Kuran okyýan adamyň sesini Allah Tagala gowy görýändir. Wa sawtul mustagfirine bil ashar. Daň wagtynda istigfar etýän adamlaň dagda sözini, sesini Allah Tagala gowy görýändir. Bi ulakam bir beşarat. Ulakam beşarat Pygamber Salamyn tarapyndan ki, hemmämiz şoň gadyryny bilmeli. Mundan edafa wagtyňyzy aljakka, Allahu Tebarek we Taala hemmämize towfyk bersin. Şu eşden zatlarymyz, öwrenen zatlarymyz awvel özümden, soňam hemmämiz şulara amel edip-de, ahyratda inşallah şunuň üsti bilen hoşbagt bolmaklygy. Wessalamu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.